Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ։ Գործարար Արցախը շարունակում է բացահայտել Արցախի գործարար միջավայրը, ներկայացնելով ինչպես սկսնակ, այնպես էլ արդեն կայացած գործարարների գործունեությունը։

որ այն խնամում է Գյորգի Ստեփանյանը։ Հադրութի շրջանի տող գյուղից է մեր այսօրվա հաղորդման հերոսը։ Հարազատ գյուղում էին տեղակայված Գրիգորի այգիները։ Իր սեփական խաղող այգիները խնամելուց զատ նա նաև կատարոյի այգիներին էր հետևում։ Գնալով online-վեց գործարարի բիզնեսը այն մեծ թափ ստացավ, հատկապես այն ժամանակ, երբ երկու ընկերներ՝ Սամվել Գրիգորյանն ու Պավել Խալաշյանը որոշեցին ինտենսիվ խաղայգիներն ընդլայնել։ Ներմուծեցին ֆրանսիական նոր սորտեր ու թաղլարում, մեծ թաղերում եւ տողում հիմնեցին այգիներ։ Գործարար ընկերները նաև բացեցին արտադրամաս, որը հագեցած էր ժամանակակից սարքավորումներով, որտեղ արտադրում էին գինի, սեփական այգիների արտադրանքից։ Հետո երկրորդ արտադրամասը բացելու գաղափարը ծնվեց։ Ու երբ այն գրեթե պատրաստ էր եւ մնում էր միայն սարքավորումները տեղադրել, վրա հասավ ավերիչ պատերազմը։ Հենց այդ ժամանակ սկսվել էր նաև βέρքահավաքը, որն ավաղ կիսատ մնաց ու գործարարների, ինչպես եւ շատ շատերի կյանքի ճանապարհը նրանց տարավ այլ ուղություններով։ Ծանր փորձություն բաժին ընկավ Արցախցուն։ Շատերը կորցնելով ամեն ինչ ստիփած էին ամեն ինչ սկսել նույն կետից։ Համաձայնեք, հեշտ չէ դա։ Սակայն ուրախալին այն է, որ նրանց մեջ չի պակասում ավյունը եւ հիասթափությունը թևաթափ չի անում այս մարդկանց։ Երբ հանդիպեցի Գրիգորիին, ջերմ ժպտալով ընդունեցինց։ Ցավում եմ, որ ստիպված եմ ձեզ այստեղ ընդունել, ասաց նա ու շարունակեց. Գիտեք, երբեք չէի պատկերացրել, որ մի օր ստիպված կլինեմ այս պայմաններում դիմավորել հյուրերիս։ Այսօր նա բնակվում է Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքին կից գործող հյուրանոցներից մեկում, իսկ ընտանիքը Երևանում է։ Գյորգին այնտեղ մնում է աշխատողների հետ։ Իդեպ այգում աշխատում են հիմնականում տեղահանվածները։ Գրիգորի այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր հաղորդաշարի շրջանակում եւ պատմենք Գրիգորին ինչպես է սկսել իր գործարար կյանքը։ Մենք էլ ենք ուրախ, մենք հադրութում խաղողագիներով զբաղվում ենք դեռ, կատարոյի այգիում եմ աշխատել, սեփականից այգի է եղել, հետո մի հատ մեծ թաղլարից մի հատ տղակար, Քալաշյան Պավել, մեկ է Ստեփանագերտից մի հատ տեղարել Գրիգորյան Սամվելը։ Իրանք որոշալ են վեր լավ ինտենսիվ այգի ունենան, բարձր որակի խաղող ստանան, բարձր որակի գինի ստանան, ֆրանսիական սորտերի խաղող բերալը ընդեղ տեղադրալ, այգիք դրալ։ Դրանից հետո միասին աշխատումը կլալ։ Ես իրանց հետ ընկերական աշխատող, մեկ էլ իրանց այդ գործերին ես շմումլալ գործը տանում կա։ Մի մասը մոտ 320.000 խաղող է եղալ, մի մասը մի տարեկան, մի մասը երկու տարեկան, մեծ մասն էլ արդեն բերքը հավաքի ժամանակն ալավ է կռևս սկսալա։ Խաղողը հստրալ է չի վերհավաքի։ Գործարանն էլ ենք պատրաստալ նոր սարքավորումներով, վերջին մոդելի հա ժամանակակից սարքավորումներ եղալ։ Մի մասն էլ հելա տեղադրած չլալ, թազա ոնց բերալը նոր վիճակը Այդ խաղողագիները տեղակայված էին Տող գյուղում, հա? Թաղլար գյուղում, այս թաղերով մեկել Տող գյուղում։ Նախնական այդ խաղողագիների անունը, գինու անունը մեծ գինի էր։ Նախնական մեծ գինի է ասում էր այդ ֆիրման տենց է կոչվում անունը։ Քանի տեսակի գինի էի կարտա։ Չէ, ընդհանուր 11 թե 12 տեսակի խաղող եղել, բայց գինին մերլոն են պատրաստել, պինո են պատրաստել, խնդոնի են պատրաստել, եթե չեմ սխալվում, այդքան պատրաստել եք ու բարձր որակն էլ ստացվել է։ Ապահովել եք։ Հա։ Որտեղ եք իրացնում այդ հելա որ միջև վերջ գործը արված չէ, ավարտված չէ, ես դրա մասին տեղյակ չէի, բայց գիտեմ, որ պիտի հանեին Արտերգիրբիտյան։ Հետո Գրիգորի ջան, պատերազմը շատ բան փոխեց արցախցիներից կյանքում եւ այսօր ամեն մեկը տարբեր տեղերում է դուք հայտնվել եք Ասկերյանի շրջանի Խնձրիստան համայնքից գործող հյուրանոցներից մեկում, որտեղ էլ կայանում է մեր հանդիպումը ու նաեւ ցաղկաշատ այո համայնքից հիմնել եք նոր այգի։ Արդեն պատերազմից հետո եկել եք եւ որոշել եք, որ պիտի շարունակեք ձեր գործունեությունը։ Կռվից հետո ցաներ վիճակի մեջ մեր այդ որ ասում եմ մի հատ ընկերը Սամվելը առաջարկելա որ սենց գործ կա, գործը շարունակենք Արցախում, ով է գալիս թիմին, որ գնանք աշխատենք, ասել եմ գնանք։ Երևանում է։ Երևանում, հա, հիմա այս պահին ընտանիքս Երևանում է, բայց այստեղ եմ մնում, այստեղ եմ աշխատում։ Հետո տենց էլ եկան գործը սկսեցինք։ Ինչու ընտրեցիք ցաղկաշատ համայնքից այս տարածքը։ Մեր այն մի գործը որ կար հադրութում, հա, աշխատանքները որ տանում էինք, այդ հողային ընդհանուր սաղ աշխատանքները որ տանում էինք, դրսից հողի լաբորանտ կար, Ֆրանսիայից բերում էին, տղերքը Պավլիկը Սամվելը բերում էին, այդ հողերը անալիզ լաբորատորիի համար, որտեղ ինչ ոնց, մեր դե գործը որ ավարտացնենք, ասենք ծառատունքը, պիտի գնայինք Արաչաձոր, Արչաձոր։ Ահա հա, այդտեղ խաղ դնենք ու դեղ հիմա էլ այդ ժամանակ դրել ենք 200 հատ վազ ենք դրել խաղողի լավ էր լինում էր այս տարածքով անցնելուց ես իրենց հետ չեմ եղել բայց Սամվելը միշտ ասում էր որ այդ լաբորանտը իր աշկը այդ հողի վրա էր ու տենց էլ այդ տեղն եք ընտրել պետական ծրագրի աջակցությամբ այս հա կարողացել ենք հիմնել լավ ամեն ինչը իրենք նայում են, օգնում են, ինչ որ ինչ խնդիր պետք է, սա այդ հարցերը լուծում են ու դաժե այս կարգի հյուրանոցները տրամադրել են, այնքան որ գործը աշխատանքը ժողովրդի համար աշխատանքով ապահովեն ու մեր գործն էլ շարունակում է։ Հեկտարով մոտ 18 հեկտար, մի քիչ կարող է ավել 100 000 տնկի։ 100.000 տնկ։ 100.000 տնկի։ Նոր սորտեր եւս կան այդ տնկիների մեջ։ Դրսի բերած ֆրանսիական սորտեր են, բայց նույն այն ժամանակ ինչ դրել եք այդ նույն սորտերից է։ 5 տեսակի խաղող, սաղ պատվաստած, նորմալ Գրիգորի ջան, նշեցիք, որ պատերազմից հետո եք որոշել նոր այգի գցել, բայց կոնկրետ երբ վանից եք որոշել, արդեն ինչքան ժամանակ է այդ աշխատանքները գնում են։ Ես տեղյակ եմ, որ բավականին արդեն լավ մշակված է ձեր այգին։ Այդ ցանկությունը եղել է անցյալ տարի, չգիտեմ, փետրվար, մարտ ամիսներին։ Այսինքն ես որ լսել եմ Սամվելի հետ խոսակցությունը գնացել է, բայց կոնկրետ հունիսի անցյալ տարի հունիսի 5-ից ես արդեն այդ գործի մեջ եղել եմ։ Մոտ մի տարի է։ Հա, բայց օգոստոսի 25-ին եկել ենք ու այդ ժամանակ էլ առաջին սյունը, այդ խաղողի շպալը դրել ենք։ Ես ճիշտ եմ հասկացել, աստորեն այնտեղ հադրութում ինչ որ գործ սկսել եք, այսօր արդեն այդ գործը նույն ձևով շարունակում եք ու հետո հաջորդիվ արդեն գինիների պատրաստում է լինելու, այո։ Այո, դե հերթականությունը առաջինը խաղող պիտի ունենաս, լավ խաղող, դրանից հետո լավ գինի։ Գրիկա Ագրո անունն է կրում ընկերությունը։ Մոտ 18 հեկտար տարածքով խաղողագիներում բերք նախատեսում են ստանալ 3 տարուց։ Իսկ այդ 3 տարիների ընթացքում համար աշխատանք նվիրվածություն է անհրաժեշտ։ Հիմա այս անունը կոչվում է Գրիգա Ագրո, այսինքն Գրիգարյան Խալաշյան, Սամվելը Գրիգարյան Սամվելա, Խալաշյանն էլ, Խալաշյան Պավելը գրիկրա ագրոկոչում, բայց թեստե գինու անունը ոնց ալնելու, ինչ ալնելու, այդ արդեն իրեն գիտեն ու հետոյի հարցերը, հա։ Իսկ արտադրամաս բացելու գաղափար։ Դե այդքան խաղով որ ունենակ արդեն parza որ պիտի 100.000-ից եթե ամենքից մի կիլո խաղով վերցնենք, այդ քեզ 100 տոննա խաղով։ Կարող ենք արդեն աշնանը սпасել բերքի։ Չէ, չէ։ Էս 3 տարուց հետո։ Երկարուց հետո դեր եք։ Առաջին, հա, դա դե տեսակներ կա, որ 4 տարուց հետո եք հավաքելու խաղողը, բայց հիմնականը 3 տարուց հետո։ Պետությունն ասա մեզ աջակցում, այս որպես աշխատատեղ, որպես գործը շարունակումը։ Գրիգորի, իսկ աշխատողների մասին կոնկրետ ձեր շրջանից են տեղահանվածները աշխատում։ Մոտորապես 40-45 աշխատող ունենք, կոնկրետ 11 հյուրանոցում մնում են, տողից եմ ես, թաղլարից են, տումից կան Ստեփանակերտում գալիս են գնում, մեկ էլ այս երեք գյուղից, Ռև, Ծաղկաշատ, մեկ էս այդ դիշեն։ Շնորհակալ ենք Գրիգորի ջան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Խուսանք ամեն ինչ բարի հաջող կընթանա եւ այն ինչ որ ծրագրավորել եք անպայման իրականություն կդառնա։ Շնորհակալություն տա Աստված։ Հիմա Գյորգի Ստեփանյանը միայն մի համոզմունք ունի։ Եթե մարդիկ առաջնորդվեն լավատեսությամբ, շատ խնդիրներ հնարավոր կլինի հաղթահարել լավատեսությունը շատ կարևոր է։ Դա նպաստում է, որ մարդու կյանքն ամրանա, ժպտալով ասում է գործարարը։ Համոզված չեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հարազատ տողում։ Փոխարենը համոզված եմ, որ այն կլինի մեր նոր արտադրամասում, որտեղ կկարողանանք փորձարկել արդեն անուշաբույր գինիները։ Այսքան այսօրվա համար հանրային ռադիոյի եթերում գործար Արցախն էր։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։